Kah capítulo. Willa kamunankupah kunata Jesús manta. Chunka runa kunamanta demonio runakunamanta demoniokunata inaspa hinaspa unhuqkunata sanuyachimunankupah Hoikorha. Paikunatam Dios Dios Diospa manta. Willakamunankupaj hinaspa unquqkunata sanuyachimunankupaj. Paykunatam nirja. Illaspaykichikqa amam apankichikchu tawnatapas, qujawtapas, qullqitapas nitaq mudanaykichiktapas. Wasiman yaykuspaykichikqa, chayllapim samakunkichik chay llaqtamanta lluqsinaykichikama. Maypipas mana chaskisuptikichikqa, chay llaqtamantaya lluqsiychik. Kichikpi chikpi allpatapas Taspi chaypi kajkuna manakasukuq kasqankuta yachanankupaq. Rispankumalla pallan Dios Diosmanta allin noticiata willakamuspanku, unquqkunatapas acherjaco Bautiza Juanta Herodes manta. Herodes gobiernachkaspanmi, Jesús patukuy ima y yacharuspan hukman yarurja. Joaquín minerja. Bautiza Juan mi nispa. Joaquín yatar minerja. Elias mericoleramon, otag Dios manta jukagnin willakog mi nispa. Erodis ñatag minerja. Cuantaja ñoham kunkanta jororacherjani. Chaynaja caicuna roraja, pitag kanman, nispa. Chay coita monarja. Pichqa waranqapaq mikuy con Apostolkuna kuteruspankum willakurqaku, tukuy imapas manta. Chaime Jesús paykunallata pusarikuspan, Betsayda llaqtaman mi Jesús mi chaski haterqaku. dios Dios chaskiykuspan, Diospa manta Achacherja. Sanuyachirhatagmi unguhkunatapa. Tarde ikoptinñatagmi, chunka iskayniyog paimang payman jaco. Manam kaypiqa wasikanchu. Runakunaqa pasakuchunñaya, conaman muyuriqninpi chakrakunaman. Chaypi samakuspa pisamakuspa, maskanankupaq, nispa. me Jesús ñataq nerja. Hamkunaya cachichi. nispa. Hinaptingmi paykunañata nirqaku. Pichha tantawan iskay challwa kankasqallam kaypiqa kachkan. Echa mi rantimuq churisaqku kayllapa runapaq nispa. Chaypiqa yuyayniyuq qharikunallam yaqa pichqa waranja mi disipulun disipulunkunata kamacherga, runakunata pichqa chunkatakama tiyachinankupaq. Kamachisqanman hina ruraruptinkum y tiaikurhako. Chaymi tanta kunatawan iskainin chayuakunata Jesús hapiykuspan, anak pachata jawarispan, Diosman graciasta jorja. Tanta mi disipulun kunaman jorja, runakunaman aypunampaq. Llapayanku mikurqaku kukama. Chaymantam puchukta chunca chunka iskayniyuq kanasta huntata. Jesús ha Cristupuni manta dios ta Jesús mañakuptinmi, kunapas chaypi pai Paikunatam Jesús tapurja. Pikas haytataq runakunaqa ñuqamanta rimanku? Nispa. Chaymi paikunanyatak nirhaku. Wakin runakunam nin bautiza Juan Wakin Wakinñataqmi nin Elías Wakin Wakinñataqmi nin ñawpaq timpupi willakuqmi ukajnin kausariramun nispa. Chaymi Jesus ñataq nirqa. Qamkunaqa pimkas haytataq ninkichik, nispa. Hinaptinmi Pedro ñataq nerja... Qamqa kanki Diosmanta hamuq Kristum, nispa. jesus pa willakusqan. Charaykun paykunata pa kamacherga ama pimampas willakunankupa. Paykunatam nerja. Dios manta Diosmanta Saserduti kunapa enaspa dios sacerdotikunapa jifinkunapiwan, hinaspa Diospaleynin yachachiqkunapiwan ñakarichispa Wanyochio kim kimsa punchaumanta causaremosa. Nispa. Chaymanta llapanta nerja. Pipas hatiwayta munaspaha, amaña causas ya, tapapuncha uñakaristinpas hatiwachun. Pipas vidallan Kuidakoha, pierderonja. Pipas ñujarayku wañugmi chaja conja. Runaja imatata jorgoconman, y pachapi kunata ganaruspan, BIDANTANYATAK pierderuspaja. Diosmanta manta runa, kancharini hinaspa, taytaypa Hilkunapa penja kancharininwan kutimuspaymi, penja ñuqamanta kunamanta. Penjakusaqtaqmi rimasqaykunamanta penjakuqkunamantapas. Nikichikmi. manta kaqkunamantam wakinkuna mana DIOS Diospa munaychakusqanta rikunanku PA Jesuspa rikchaynin tikrakurusqanmanta. Chay pusag puncha o pasaruptinmi Jesús REERJA orjoman Dios TAMANYAKO. Pedrota, Juanta, en aspa jacobota posarikuspan. Mañakuchkaptinmi tikra tikrakururja. Pachankunapas yuraqyaruspan y Iskay runakuna paywan parlarja. Paykunaqa carga Moiseswan Eliasmi. Achkirichkaq rikuriykuspam rimarqaku Jerusalempi Jesuspa manta. Pedro ñataqmi aisa chikuchkaspan kupas, Rikchaspa jawarjaku Jesuspa, inaspa parlaqmasinkunapa achkirininta. Chay irunakuna runakuna RIMAS JANTAPAS mana Jesús Jesusta Pedro nerja. Yachachikoh, y y kachkaniko. Rura rusakkuya kimsa ramadata. Hukta gampach, hukta muesespach, hukta ñataq Nispa. rahmi. Puyo rikuri kamuspa paikunata tapaikurja. Chaymi mancharikururjako. Puyo ni morja, Paimi y churi, Paitaya oyarichi. Nispa. mi, Jesús llataña jawarirjako. son chayrikusjankuta hatallispankum, chay punchawkunapiqa manapimampas cocho y Mañayo huarmata, Jesús ora oray pajarinnintinta oraikamoptin achka achka runa paikunamantari Paikunamanta Paikunamanta Kuspangmi, Hukring runa qaparirqa. Yachachiko. churita kay Churita churita Paita Paita demonio con unqaymanta Haparkachaching. Тасписпанми пусуқулlatаña aqtuchin. Ego yarachispangñam, sasasasata kacharimpas. ruiga koptipas, manam harquyta aterqakuchu. Nispa. chaime Jesús ñataq nerja. Mana kunapa kastang kastan mana kreeg runakuna. Haykapika hamkunawan kasaq kaykuna aguantanaypaq asuykachimuay chay churikita. Nispa. Warma asui demonio wikaparuspan poramentita y cachacherja. Demoniota Jesús hachcharoptinmi, warma sanuyarurja. Chayñam taitanman ining Chaymi Diospa hatun atininmanta, llapayan runakuna admirakorjako. manta Jesús uktawan ya Tukuy rurasqankunamanta llapayan runakuna admiras kachkaptinkom, kunata Jesús nerja. ya oyarichi. Dios manta hamok runataja, runakunaman jaco. Nispa. Disipulunkunamichaqa mana Jacucho, pakasqa hina puntakaj, Manchakurqakutaqmi tapuycuytapas. Pin pa kasqanmanta. mate disipulunkunam jaco. Mayqanninmi aswan riqsisqa kanankumanta. Paykunapa atipanakushqanta Jesus yacharuspanñataqmi warmachata ñawpaqninpi sayaykachispan nirqa. Kay warmachata ñuqapa sutiypi pipas chasquiqa ñuqatam chaskiwan. Pipas ñuqata chaskiwaqniñataqmi kachamuwaqni taytayta chaskin. Qamkunamanta mayqannikichikpas aswan humillakuqmi aswan riqsisqaqa kanqa. Jesús pa favor nimpi kunamanta. Juan yatag minerja. Señor, hukrunatam rikuramurjaniko, hampa sutikipi mi jarjuchkahta. Enaptingmi michakamurjaniko, porigmasinchik manakas jangraico. Jesús ñatag minerja. Ama michakuichikcho. Pipas mana ne kaspaja, favornikichikpim Nispa. Juantawan Jacobota Jesús Manta. Anaq pachaman kutinan chakuikus pa Jerusalén man Jesús pasarja. pachirjam, ñawpachirqam willakuqkunata. Paikunam Samaria Laupi huk llaqtachaman chiaruspanku, ta samachinankupaq huasita maskarjaku. Chay jaga, runakunam ichaqa mana Jerusalén man risjanta jawarispanku. Discípulon Jacobopioan Juan Nyatagmi Oyareros jaco. Señor yaico, Monatikeja cielo mantayan nata ora y carachemoson, caerona kunata roparonampa. Nispa. Jesús Nyatagmi paikunata hachchaspan, paikunawan y yachtachaman pasakurja. Jesús hati munajkunamanta. com richkaptinkom hukruna ikurja. Hatikus haikim, nispa. ñatagmi nerja. Kanmi atuqkunapa uchkun, Kantagmi altun pawaq Dios manta hamo hamuq runapaqmi yaga, mana kapuanchu y nispa. Huk runatapas nerja, nispa. Chaymi payñataq nerja. Señor llay, hangwang mirisag, Ichaja taita y pamparamunaikama. Nispa. Chayme Jesús ñatag nerja. Dios pag ha jakunaya, waños kunataja pampachunko. Jamia ichaja Dios pa munaychakushan manta Nispa. Hukrunapas Nerhatagmi, Señor, ñujapas jatisjaikim. Ichaja wasipi kajkunamantarajya musah. Nispa. Hinatingmi Jesus ñataq nirqa. Takllawan yapuchkaspan, qipan jawarij runaqa, manam Diospa munaychakusqanpaq hinachu.